كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi nismo računali noćas da, da većina ljudi posti, ali nema veze, mi ćemo jedan, imat će jedan kraći, kraći ako Bog da predavanje. Pa ćemo se opet tako bolje vidjeti za 15 dana zato što Bajram nam dolazi, drugi dan Bajram nam dolazi u srijedu, što znači da opet neće biti sljedećeg e, predavanja. Mi smo došli do priče o Danielu, alaihi salatu wasalam, gdje Ibn Abi Dunija prenosi predaju od Ahmeda Ibn Abdullala Šajbanija. Kaže, ako nisam čuo od Šajba Ibn Safana, onda sam čuo od nekih svojih prijatelja, od Ežlaha Ibn Kendija, od Abdullaha Ibn Hudejla. Pa kaže, Buhtu Nosor je zatvorio dva lava u jamu. A onda je doveo Daniela i bacio ga u jamu. Međutim, kaže, oni mu nisu ništa htjeli, nego su ga lizali i ostavili su ga u životu. Kaže, pa ga je ostavio u zatvoru u tamnici, Bohtunosor ga je ostavio u tamnici. Onda je Allah Đelešanuhu naredio Armiji, mi smo govorili prošli put, ako se sjećate o Armiji, kaže, dok je bio u Šamu, da pripremi hranu i piće i da odnese Danielu. Pa kaže, gospodaru moj, ja sam u svetoj zemlji, a Daniel je u Babilonu, u zemlji Iraka. Pa je Allah objavio njemu, kada je pripremi hranu kako sam ti naredio, poslaćemo te onoga ko ćete kod njega odnijeti. Kaže, pa sam pripremio kako me Allah naredio, a onda sam odnešen tamo gdje je bio Daniel. Kaže, pa je me upitao Daniel šta je ovo? Kaže, gospodar mi je, ja sam Ermija, pa šta te kaj dovelo ovdje? Kaže, poslao me moj gospodar, odnosno tvoj gospodar, i onda je spomenuo šta je mu bilo naređeno. Kaže Daniel, alhamdulillahi, onaj koji ne zaboravlja onoga koji ga spomeni. Hvala Allahu koji mu se odazove kada se rob nada. Hvala Allahu onome koji bude, ko bude u njega siguran, on ga neće prepustiti samom sebi. Hvala Allahu koji je za dobročinstvo nagradio dobročinstvom. Hvala Allahu koji sabur nagrađuje uspjehom. Hvala Allahu koji je otklonio našu nedaću nakon e, što je potrajala hvala Allahu iz ubjeđenja i utječem se Allahu od loših misli, naših dijela. Hvala Allahu čija je, gdje se završila naša nada i gdje se završila naša moć. Ebo Ali kaže, kada smo osvojili Tostor, našli smo u Betul Malu u Hurbuzanu veliki ležaj, ili kako bi to bilo, dakle moderno rečeno veliki krevet, a na krevetu je sjedio, odnosno ležao Daniel, ali za koje su nam rekli da je bio poslanik prije njih, da ga oni nisu zapamtili. Kaže, pa nam je Omer, poslali smo pismo Omera, onda nam je Omer naredio da na veći spriječimo rijeku, dakle da napravimo branu, da rijeka presuši, a onda da mi iskopamo kabur i onda da pustimo vodu. Kaže šta su tražili od njega? Kaže njega bi, kada bi im se nebo zatvorilo, kada ne bi bilo kiše, oni bi ga iznijeli van, nema vezi, oni bi ga iznijeli van sa toga kreveta, stavili bi ga i molili bi Allaha da im spusti kišu. Kaže čovjek po imenu Daniel, kad ste ga, kaže, našli? Prije 300 godina. Ništa se na njemu nije promijenilo, osim nešto malo dlaka na potiljku kako je ležao. Jer zemlja ne načinje, odnosno, ne raspada se tijelo vjerovjesnika ili poslanika, niti ga mogu pojesti o životinje, bez obzira o insektima ili nečem drugom. Kaže, ovo je sahih isnad do Ebu Alije. Međutim, Ibn Ketir kaže, istorija njegove smrti u odnosu na spomenuto 300. godina stvara problem zato što se zna da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle bio i između njega i Isa alejhi salatu ve selam nije bilo poslanika niti vjerovjesnika. Pa kaže, postoji mogućnost u nekim predajama da je bio 400. godina prije, neki kažu 600 godina, neki kažu 620 godina. Neki kažu da je bio prije poslanika sallallahu alaihi wasallam, dakle prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i prije Isa, to je prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na 800 godina. Kaže, pa kad su ga Perzijanci zarobili, odvezli, odvezli, odnijeli su ga kod sebe i zatvorili i desno se ono što se desilo, što smo vam prije spomenuli u prijateljnoj predaji. Ebu Aša se Lahmeri prenosi predaje Allahu poslanik sallahu sallam rekao Daniel je molio Allaha Đelšanuhu da ga ukopa da ga ukopaju pripadnici ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Kad je Ebu Musa osvojio Tustur, našao je mjesto tabuta, njegovo mjesto gdje je on bio položen, pa je uh, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj ko pronađe Daniela obradujte ga džennetom. Kaže onaj koji ga je našao je bio je Harkus, pa je napisao Ebu Musi, Elešari u Radi odnosno Ebu Musi je napisao Omeru, obavještavajući ga o tome šta se desilo. Kaže, naredio mu da ga ukopaju, a Harkusu reci da ga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obradovu džennetom. Također kaže ova predaja je Mursel i ovako je pak dakle, prenešena i sačuvana. Kaže Ebu Musa, da je našao mushaf i posudu ili čuturu sa, sa uljem, nešto dirhema i njegov prsten. Pa je po Musa napisao Omeru šta da radi. Pa je Omer rekao što se tiče mushafa, nama ga pošalji. Što se tiče dakle, onoga što se našao sa njim, potroši to na muslimane od dirhema i toga ulja, potroši na muslimane, a što se tiče prstena, uzmi ga sebi. Također u predaj stoji da je Musa naredio četvorci zarobljenika da naprave branu, da zaustave rijeku, da iskopaju na sred rijeke Kabur i da ukopaju tu e, Daniela alaihissalatu wasalam. Vi znate razlog toga zašto su to radili, da ne bi ljudi dakle, ponovo se obraćali mejtu mimo Allaha te bareke wa ta'ala i činili na taj način širk. Abdurrahman ibn Ibn Zinada od svog oca prenosi, kaže, vidio sam na ruci Ibn Burde, Ibn Musa Lešarija, prsten. Na njemu su, kaže, bila dva lava uspjeta prema djetetu. Ližu ga. Kaže, pa sam pitao šta je to? Kaže, ovo je prsten od onoga čovjeka za kojeg su tvrdili da su ga našli u Hormuzanu po imenu Daniel. Kaže, Ebu Musa ga je, kad ga je ukupao, uzeo je prsten sebi. Pa sam, kaže, prsten naslijedio od njega. To što se tiče Daniela, ali i salatu, wassalamu. amaratu Betel Mahdis. Ponovno naseljavanje Betel Mahdisa, jer smo mi prošli put spomenuli da je Betel Mahdis bio iseljen, da niko nije ostao u njemu što je bilo, pobijeno je i ono ostalo je bilo šta iseljeno.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 Kaže pa je krenuo prema Betul Mahdisu i nije zatekao nikoga. Dakle, osim sebi. Kaže, nema žive duše u njemu. Kaže, pa mi Allah subhanahu wa ta'ala naredio da dođem ovdje i naredio mi da naselim ovo mjesto. Kad će Allah, kaže, oživjeti ovo mjesto? Zatim je kaj spustio glavu i zaspao. A pored sebe je ostavio svoga magarca svezanog i korpu sa hranom. Spavao je 70 godina. A onda je nestao ili uh, eh, umro je Bohtunosor i onaj, dakle to je bio kralj koji je bio prije uh, Harsiba ili La Harsiba, a vladao je 120 godina. Kaže, pa je vlas prepustio svome sinu Beštasibu. Kaže, kada je umro Bohtunosor i kad se Palestina isprazna, kad se Betul Maktis ispraznio i kad su Beni Israil protjerani i niko nije ostao, onda su ponovo bili pozvani nakon 70 godina od smrti, odnosno od spavanja armije, da se vrate u Betul Maqdis. Kaže, pa Allah subhanahu wa ta'ala dao armiji da otvori oči. Kaj je, po je pogledao grad, kako se gradi i kako se ponovo naseljava. A nije znao šta se dešava. Pa je kaj je ponovo zaspu i spavao još 30 godina. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala probudio nakon stotinu godina. Kad je vidio da je Betul Mahdis napunjen, on je rekao, znadim da Allah subhanahu tala sve može. Kaže, Benu Israel su se ponovo naselili, onako kao što su bili selili i ostavili, dakle, e, prazan Betul Mahdis, nakon što su i Rimljani protirali i to u vremenu e, vladara e, pokrajina i nisu se, dakle, sakupili sve do ovoga trenutka. To je bilo vrijeme kada su kršćani protirivali jevreje. Ibn Jarir kaže, Lehrasib je bio pravedan kralj. Pa su mu se počinili i robovi, i narodi, i ostali kraljevi. U njegovo vrijeme se je pojavilo vatopokoništvo. Naime, čovjek po imenu Zaradošt je bio jedan od prijatelja armije, ali islatu selam, pa se posvađao sa njim. Pa onda ga je armija prokleo i rekao da te Allah iskuša šugom ili gubom. Kaže pa je otišao u Azerbejdžan. Sasovo je poveo Baštasiba i onda ga podučio vjeri Međusija, to jeste vatropoklonika. Ovu vjeru je izmislio sam od sebe i ona je danas najautentičnija, najzastupljena gdje je u... Gdje, gdje su Međusije danas? U Indiji i ostaci Iranaca. Zatim, kaže, nakon toga ga je E, nakon toga ga je naslijedio njegov sin Behmen ibn Beštasib, a jedan od poznatih perzijanskih kraljeva koji će biti kasnije nešto spomenuti. Druga priča iz ovih ajeta se veže za Uzeira ibn Džeru. Neki kažu Uzeira ibn Saruha ili kako već njegov lanac e, kome već pripada do Suleimana alaihissalatu wasalam. Odnosno Dauda alaihissalatu wasalam. Kaže Ibn Abbas, ne imam pojma, jer kaže, ne znam, el da li to vrsta prodaje ili nije. Ne znam, kaže, je li Uzir bio vjerovjesnikom ili nije. Vehb ibn Vebbeh kaže, prenosili su mi, odnosno prenali su mi predaju o Uziru, neki su kaj dodali, neki su oduzeli, pa su rekli, Uzir je bio dobar čovjek, pravedan, realan, mudar. Jednoga dana je krenuo svojim putem, i kad se udalio daleko od svoga mjesta došao je kod jednog grada gdje ništa nije bilo. El Hirbe, od spominje Hirbe, kaže da su bila ruševne. Kaže pa se sakrio u podne, u hladovinu e, jedne ruševne. Zvezao je kre sebe svoga magarca, uzeo je, pored sebe je stavio e, uzbiljavši tarađim smokve i korpu sa grožđem, pa je uzeo grožđe i iscijedio u svoj pehar i uzeo suh hljeb i umočio unutra. I onda pogledao lijevo i desno i rekao kako će Allah oživjeti ovaj grad? Kaže i zaspio. Odnosno, Allah mu je poslao Meleka, pa mu je uzeo dušu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ga je ostavio u smrti stotinu godina a onda nakon stotinu godina ili ti stotinu godina Benu Israil se vratili u Bejtul Magdis i na ga. Kaže pa je Allah subhanahu ta'ala poslao Meleka i Allah je stvorio u Zeiru prvo srce da vidi, odnosno da svata i oči da vidi. Dakle, stvorio mu srce i oči. Kako Allah subhanahu ta'ala oživljava mrtve? Pa je onda Allah subhanahu ta'ala dio po dio njegovog tijela obnovio sa novim dakle, udovima, sa mesom, sa tkivom, sa živcima, krvlju i tako dalje. A onda mu je udahnuo dušu. Kaže, pa je vidio kako je stvaranje, pa je ustao i sjeo. Pa ga Melek upita koliko si boravio u tom stanju. Kaže, pa se okrenuo i pogledao, a sunce zalazi. A zaspo je kad? U? Oko podne. Kaže, dan ili dio dana? Dakle, Allah je smrta iskušao, da nije ne znao ni koliko je spavao. Kaže mu Melek, ti si spavao stotinu godina, pogledaj u svoju hranu i svoje piće. Pa on kaže, pogleda onaj hljeb, još uvijek namočen, nije se pokvario. Ni on, ni sok od grožđa. A masle, odnosno halalte, a smokve stoje onako svježe. Kaže Allah subhanu ta'ala, lem je tesenne, dakle nije se promijenilo ništa od njega. Kaže mu Melek, znaš da si proživljen? Kaže, ne znam. Kaže, pogledaj svog magarca. Kaže, pa je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ponovo magarca. Kad je Melek pozvao njegove kosti, pa se kosti skupile na jedno, u jednu e, cijelinu, a onda je Allah subhanahu wa ta'ala počeo da stvara ponovo magarca onako kakav kaka je bio. Pa je magarac, kaže, pogledao prema nebesima i zanjakao iz straha da se desio sudnji dan. Magarac se prepuo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَنْذُرِ لَا حِمَارِكَ وَلَنْجَالِكَ آتَ لِلنَّاسُ وَنْذُرِ لَا لِعْذَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا Kaže, pogledaj svoga magarca, mi ćemo te učiniti ajetom za ljude, dakle, e, dokazom za ljude. Pogledaj u kosti kako i mi odjevamo, kako i mi sklapamo i odjevamo mesom. Onda je Uzir rekao, znadim da Allah subhanahu wa ta'ala može sve, može da oživi mrtve i sve ostalo drugo. Kaže, pa je uzjahao na svoga magarca i krenuo prema Benu Israilu. Kada je došao među njih, nikog nije poznavao, niti ko njega prepoznao. Sreo je jednu staru ženu, slijepa, nepokretna. Imala je 120 godina. Kaže, Uzer kad je otišao, imala je 20 godina. On je nju prepoznao i sjetio se da je ona bila robkinja u njihovoj kući. Pa on nju pita, je li ovo, kaže Uzerova kuća? Kaže ona, jeste i zaplaka. Što plačeš? Kaže, dugo vremena niko nije pitao za Uzeira, a stotinu ga godina nema. Ova će odgovoriti. Kaže, ja sam Uzeir. Allah me kada je usmrtio stotinu godina, zatim me proživio. Kaže ona, subhanallah, Uzeira smo kada izgubili prije stotinu godina, nikad za njega ništa nismo više čuli. Kaže, ja sam Uzeir. Kaže, ako si Uzeir, mi znamo da je Uzeiru Allah dazivao na, na dove. Kaže, mogo je da liječi bolesne i mogo je da izliječi onoga koji je bio u kakvoj nedaći. Moli Allaha nek mi vrati vid. I moli Allaha, kaže, nek mi vrati mogućnost hodanja. Kaže, pa je Uzeir potrljao svojom rukom po njoj i zamolio Allaha Đelešanu, pa je, kaže, progledala. A onda je ustala i otrčala prema narodu. I rekla, evo Uzeira vratio se. Kažu, lažiš. Jer zamislite, stotinu godina. Kaže, pa je Uzeir došao među njih, oni nisu mogli, kaže, povjerovati. Kaže, pa je Uzer sjeo među njih, a ono njegovi sinovi. Njegovi sinovi, više od stotinu godina i njegovi unuci. A njemu koliko? 20. Njemu je 20, iako je stotinu godina ležao mrtav. Kaže, pa su od njega tražili, kaže, ako si ti pravi Uzer, jedini, kaže, Uzer je znao te vrat na pamet. Kaže, pa je otišao u mjesto, takozvano mjesto Hazgil, odakle je bio Hazgil. Kaže, pa je iskopao Tevrat, a on već bio oštećen od zemlje. Jedina, jedini primjerak Tevrata na zemlji tada. Kaže, pa im je prepisao Tevrat od slova do slova, sačuvan. <clears throat> Kaže, kada su jevreji vidjeli, kada su jevreji vidjeli da Uzer proživljen, da mu je 20 godina, da su sinovi unča stari od njega, i kada su vidjeli da je pronašao Tevrat i da zna te vrat na pamet, on je rekoše Uzeiru nubnullah, Uzeir je Allahov sin. Pa kažu, Musa nam nije mogao da dođe sa, onaj, sa Tevratom A Uzair je došao onog trenutka kad smo zatražili. Jer su on tražili od Musi, donesi nam Tevrat, čita cjelovit, nemoj da šta, da čekamo kad se objaviti, kad ćeš ga ti isklesat na pločama, kako, se, kako već nama poznato. Kaže, Uzair je došao, pa su ga, kaže, proglasili Allahovim sinom. <clears throat> Ibn Kethir kaže, velik broj učenjaka smatra da je od tog trenutka, dakle taj period, već bio Tevrat izgubljen i da ne postoji isnad, dakle ne postoji lanac za vjerodostojnost Tevrata od tog vremena. Kaže, u tom vremenu, dakle njegove smrti od stotinu godina, desilo se devet stvari ili devet pojama poznatih narodima kroz istoriju. Bohtonosor ili kako ga mi nazivamo Nabukodonosor. Zatim, e, dženecke bašče u Sani dolje, ono što spominju, gdje Allah subhanahu ta'ala iskušao i posle sušom, pa nisu imali šta da jedu i da piju. I, dženec, i dakle, dženecke bašče u Sabi. Zatim, Ashabu Luhdud, koji su bili spa, spalili zbog njehovog vjerovanja, a pripisuju se sljeđeni eh, Isi alaih sallatu selam. zatim Hasura, zatim stanovnici, stanovnici Pećni, zatim napad vojske sa slonom na, na Kjabu i grad Antaki, to jeste kad je Allah poslao onu dvojicu poslanika, pa poslao trećeg da ih podrži u njihovoj davi. Također se u sahihu spominje Allahu Allah poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Najpreči čovjek sinu Marijeminom sam ja, između mene i njega nema vjerovjesnika." kaže ovo je dokaz da nije bilo vjerovjesnika onaj osim što se mogli pojaviti prije Isa alejhi salatu ve selam a nikako poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Nakon toga dolazi priča o Zakariji i Jahi alejhi salatu ve selam Allah subhanahu wa ta'ala kaže kaf ha ja in sad spomeni milost svoga gospodara ili kroz milost svoga gospodara njegova roba Zakeriju kada je pozvao svoga gospodara tihim glasom. Kala rabbi inni vahena l'azmu minni wa štala resu šejba. Gospodar moj, kosti su, mi, kosti su mi oronule, a kosa mi se bijelinom zapalila. Kaže, ovo je metafora u arapskom jeziku. Dakle, kada kosa počne da bijeli, oni su nazivali da je, kao da je vatra se zapalila. Pa je Zekerija rekao gospodaru moj, kosti su mi oronule, dakle ono što je vidljivo, pa vidi ljude, sam se sagio, sam se pogrbio a ono što je sakriveno, pardon, a i ono što je vidljivo, neka ljudi vidi da sam ja osjedio. Kaj gospodaru moj, nikad kad bi te dovio, nisam ostao praznih ruku. Ja se, kaže, bojim svojih nasljednika iza sebe. Moja žena je nerotkinja, pa de nam pokloni, kaže, nasljednika od tebe. Da naslijedi mene i naslijedi ono što je bila porodca Jakubova. Ođalhu rabbi radija i učini ga gospodaru da ti budeš sa njim zadovoljan. Naime, ja, uh, Zekirija Ali Isatu Islam kada moli za dijete, moli zato što je znao da u tom dobu, kaže nekada imao 77 godina, neki istoričar kaže neki istoričar kada je imao više, znao je da ne može imati djecu. Znao je da mu je žena neratkinja. Također, znao je, odnosno bojao se kome da prepusti službu Bejtul Mahdisa, odnosno samog hrama ili mešđita. Kaže, pa je molio Allaha Đelešanu. Kad je rekao, jerithu ni u jerithu, Minali Jakub, da naslijedi mene i porodca, dakle Jakubov, mislio je na šta? Na mudrost i vjerovjesništvo. Nikako nije se mislio na, na imetak, jer Allah poslanih sallahu sallam, mi smo to spomnili prošli put, kaže, nahnu ma'ašu lambija, la nureth. Mi poslanici ili vjerovjesnici ne bivamo naslijeđeni. Ono što ostavimo je sadaka. Kaže, ovo je bio dokaz kao i dokaz protiv šija koji traži da se pokloni Fedek Fatimi i da se učinu nepravdo Ebu Bekr i Omer, da su uskratili, iako se zna zabilježeno u siri da je Alija podržao neraspodjelu i metka Allaha poslanika sa alejhi ve ako ništa nije ostavio od dakle materijalnog ostavio je uh, da se taj metak podijeli siromasima pa nigdje se ne spominju njegove žene a ostalo ih je devet iz Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem preselio nigdje se ne spominje dakle onaj uh, ni Fatima ni se spominje negdje Ibn Abbas Dakle, svi oni su zasluživali, e, e, dakle, e, imali pravo da naslijede Allaha poslanika sa Asirem, a ne samo Fatima, radi Al-Anha, Vardaha. Ja Zekerija, inna nubeširuke bi gulamin ismuhu Jahja, lem neđal lehu min kablu samija. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi te obavještavamo sa dječakom po imenu Jahja. Niko prije takvim imenom nije bio imenovan. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala u drugom mjestu, فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ قَائِمُنُ صَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهِ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا Kaže, meleci ga pozvaše dok je on klanjao mihrabi koji je bilo mjesto za ibadet, ne ovaj konkretno ovaj mihrab koji mi gledamo u džami, nego mjesto za ibadet. Allah te, kaže, obra, obraduje vješću sa Jahijom koji će potvrditi ili biti potvrđen za Allahovu riječ. A ko je bio Allahova riječ? Isa, alaih sallatu wasalam, o sejiden, uglednik i gospodin. dakle onaj koji je ugledan e, u narodu. Wa hasuran, hasur onaj koji nema volju za ženama. To jest totalni asketa. Wa nabiyyan min as-salihin, pa Allah subhanahu wa spomenu sva njegova svojstva. Kaže vjerovjesnik od dobrih. Kaže gospodar moj, kako ću imati sina? Nije Zekerija ovo rekao nakon što je molio Allaha i nadao se. Nije ovo rekao negirajući kako ću ja imati dijete, nego iz čuđenja, pa otkud ja da dobijem dijete? Jer se nije nadao sam od sebe, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, nego zbog svoje starosti, svoje nemoći. Pa kaže, u kjanati mreti akhir, žena mi je nerodkinja, u kad belegtu min al kiberi itija, a ja sam mnogo, mnogo ostario. Također u drugom ajatu kaže, ebe šertumuni ala meseni al kiberu, fa bima tu beširun. Ovo je rekao Ibrahim a.s. Zar me vi obradovaste sa dakle, porodom, a ja sam, kaže, ostario čovjek. Sara je također rekla ja vajleta alidu wa ana ajuzun aqim wa ana ajuzu hada ba'li šeha zar da ja, kaže, rodim, a ja starca, a ovaj moj, kaže, čovjek i također starac. Dakle, on se čudili, a znali su da Allah subhanahu wa ta'ala što odredi, da će tako i desiti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kedalike kala rabbuke huwa alaje hejn, tako je tvoj gospodar rekao, to mi je lahko. Jer Allah subhanahu wa ta'ala također dovezuje se drugim ajet pa kaže وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْرُ وَلَمْ تَكُ شَيَا Tebe sam stvorio prije, a nisi bio ništa. Kao što je tebe stvorio, tako stvorit će i tvoje dijete. Kaže Allah subhanahu ta'ala, pa, smo pa smo mu se odazvali i poklonili smo mu Jahja, u Asrahna Lehu Zeuđe i popravili stanje njegove žene nakon što nije mogla, da bi mogla da rodi. Innehu misariju ne fil hajrat. Oni su požurivali u činjenju dobra Ovi ajeti ima još nekoliko ajeta koji govori za onoga koji ne može, koji ima problema sa sterilnošću, bez obzira bio muško ili žensko. Ovi ajeti ukazuju kako se sterilnost liječi. Kaže innahum kanu yusariuna fil khairat. Žuru su da čine dobra djela. To je jedan od načina kako je zaslužiti od Allaha subhanahu wa ta'ala potomke. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Prizivali su nas iz nade i od straha. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ I pred nama su, dakle strahom to isto bili su bogobojazni. Sve ovo Allah subhanahu wa ta'ala spomenu kao svakom onome koji ne može da ima djecu, a volio bi, kakav treba da bude prema Allahu dželle šanu. Kala rabbi dželi jaje, kaj gospodaru dajem bilo kakav znak. Kala ajtu ka illa tu kelime nase, thlathe, lejalin se Bićeš, kaže, zdrav, a tri noći nećeš, tri dane, tri noći, nećeš moći govoriti sa narodom. Kaže, pa bi Zekerija izašao među njih, a onda bi im išaretio en sebihuhu bukrete ma'ašija. To jeste, veličajte Allaha subhanahu wa ta'ala ujutro i na večer. Ovo koriste sufije da kažu, vidite kako šejhovi imaju pravo da naređuju svojim muridima kako da oni zikrije, a to nema nikakve veze u islamu. Dakle, ovo što je Zekerija, čime je Zekerija bio onaj iskušan i kako mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao onaj znak da će dobiti dijete. A onda kad im se dijete rodilo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja Jahja, hudil kitabe bi kuva, wa atejna hukme sabijan u Jahja drži se čvrsto knjige i dali smo mu, kaže, vlast, neki kažu hukme, neki kažu hikmen, mudrost, dok je još bio dijete. Wahanana min leduna. I učinili smo ga blagim od nas. Neki mu feseri kažu, učinili smo ga takvim kakav jeste od naše milosti. Drugi kažu, od naše ljubavi. Također kaže, u obran bi walidehi, u lam jekun džebara nasija. Učinili smo ga pokornim njegovim roditeljima. Allah ga nije učinio osornim i nepokornim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَثُ حَيَّا Ovo su, kaže, najteža tri trenutka u čovjekom životu. Na dan kad se rađa, izlazi iz utrobe i bolan mu je doček na ovome dunjalku. Trenutak kada umire, također bolan trenutak i trenutak kada će biti pro, ponovo proživljen jedan od najbol, najbolnijih trenutaka što će čovjek da doživi. Ovo su tri, dakle, ta perioda. Također, Jahja je rekao Isa, alaih sallatu wasalam, odnosno Isa rekao, gdje ti, kaže, dovi za mene, traži oprosta od, onaj, od Allaha za mene. Kaj, gdje ti za mene? Kaže, ne, ti si bolji od mene. Jer je Allah subhanu ta'ala rekao, wasalamu na alehi, to jeste selam od Allaha za tebe na dan kad si rođen, na dan kad ćeš umriti, na dan kad ćeš biti proživen. A kaže, za mene sam ja rekao, neka je spas na mene kad sam rođen, kad ću umriti, kad ću biti proživljen što znači da te Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad mene. U sejidinu je hasuran wa nabija mine salihin, malo prije smo rekli, sejid, uglednik, wa hasur, onaj koji ne želi, to jeste nema volju za ženama. <clears throat> Rivajet se razilazi o njihovom, dakle, e, njihovom, njihovoj smrti, to jest da li su Zakerija i Jahja bili ubijeni i zbog čega su bili ubijeni, da li je Zakerija umro prije Jahje ili nije. Pa kaže Ibn Kathir, spominje predaj od Vehevna Ibn Menebiha, da li je kad je Zakerija umro u prirodnom smrću, je li bio ubijen? Kako postoji dva rivajete. Kaže, pobjegao je svoga naroda i sakrio se u drvo. I onda su, kaže, Iblis im je rekao gdje se nalazi, pa su drvo presekli onaj e, testerom Međutim, kaže, ova se predaje odnosno na koga? Za koga smo ovo govorili? Sjećate se kad smo govorili? Ko je bio Armija ili Švaja? Ko? Armija je bio. Dakle, molim. Jest. Armija, armiju su tako presikli. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala objavio Jahi, alaih salatu salam, pet stvari da ode među Benu Israil da ih obavijesti. Pa im je, kaže, rekao, prvo što vam je Allah naredio jeste da ga obožavate i da mu širk ne činite. Kaže, primjer širka je kao primjer robovlasnika koji ima svoga roba, koji radi za drugoga čovjeka i sve ono što proizvede ili uradi pokloni nekom drugom umjesto svome, dakle, gospodaru. Naređuje vam Namaz. Jer kad god se vi okrenete prema Allahu, Allah će se, kaže, okrenuti prema vama. Naređujem vam, naređujem vam post. Primjer, kaže, postaje primjer, kaže, čovjeka koji ima sa sobom, dakle, onaj e, posudu sa, sa miskom i stalno od njega misk da odiše. E takav vam je, kaže, odnos vonja iz usta postača. Naređujem vam sadaku. Kaže, primjer sadake je kao primjer čovjeka kojeg su uhvatili neprijatelji i hoće da ga ubiju a on se od njih onda otkupljuje sa, sa malo i sa mnogo. Naređuje vam, kaže, spomenjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, jer, kaže, primjer onoga koji spominje Allaha kao primjer čovjeka koji ga napada njegov neprijatelj. A on se, kaže, sakrije u tvrđavu i ne može mu neprijatelj ništa. Pa je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, rekao, a pogledajte ovdje, dakle, ima, imate hadis, kako se Jahja obraćao Beno Israel, kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, naređuje vam pet stvari, sažit govor, kaj naređuje vam džemat, pokornost i poslušnost, hiržu i borbu na Allahovom putu. Onaj ko se odvoji od džemata, koliko jedan pe, pedalj, dakle sasave je skinuo ogrtač i lomču islama. Sve dok se kaže ne bude vratio. Onaj ko se bude pozivao na džahilijetsko ili pagansko doba, to je da se pripisuje moj babo, moj djede je beg. Tvoj babo i tvoj dedo su šta? Isto ono što si ti. Dakle, nema nikakve razlike iz tebe i njih. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bit će paljevina za džehennem. Pa su rekli Allahu poslanice, ako bude klanio, ako bude postio, kaže ako bude klanio, ako bude postio. Ibn Šiha prenosi, kada sjedio sam sa Ebu Idrisem Havlanijom, pa nam je pričao o najboljim ljudima, kaže, hoće da vam kajem koji je bio najbolji čovjek i koji je imao najbolju hranu. Pa smo rekli, ko je bio? Kaže, Jahe Ibn Zekerija. A kakva mu je bila, kaže, hrana? Jeo je samo travu i biljke. Bojao se da ne bi šta uzeo od hrama ili da ne bi uzeo tuđe. A biljke koje niču, nisu ničije. Kaže, jednom prilikom ga je tražio njegov otac Zekerija. Pa ga je našao na mjestu kako iskopo, iskopo svoj kabor i u njemu stoji i plače kaže, iskupo si kabor i stojiš u njemu i plačeš. Kaže, e, oče, zar me nisi, kaže, objavio, da nisi rekao da između dženeta i vatre je, kaže, samo malo. I da se ne može, kaže, postići to malo, osim sa mnogo suza. Od mnoštva plača, kaže, da mu je ostalo, da su mu ostali tragovi na obrazima. Ali i salatu wasalam. Drugoj predaj stoji da su mu ispod očiju bile dvije kese poput katrana crne od plakanja i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala a kad bi ga slušali kaj govorio, govorio bi za sebe, ne znam nikoga da živi u većim nimetima od mene. Alehi salatu wasalam. Zbog čega je ubijen Jahja? Alehi salatu wasalam. Spominje se mnogo predaja, dakle, kod istoričara. Naime, jedna od tih predaja da je jedan od kraljeva u Damasku htio da oženi neku svoju e, u krvnom srostu koja mu je bila haram. Dakle, mogla mu je biti ko? ili tetka ili kći neko blizak. Kaže, pa je Jahve ga upominjao, u ima Allaha to ne čini da je to haram i da to ne smije uraditi. Pa je njoj bilo krivo, jer su se zaljubili jedno u drugo. Pa je rekla, hoću da moj behr, hoću da moj meher bude krv od Jahve, da ga zakoješ, da ga ubiješ. To je jedna od priča. Druga od priča, od predaja, jeste da se neka od žena zaljubila, zaljubila u Jahju. A Jahve je rekao, ja nemam želju, nemam volju nema potrebu za ženama. Kaže, pa je naredila jednom od kraljeva da je ponudila sebe, jer je bila ugledna i lijepa, to jeste da ubije Jahja i da donese da pokloni glavu onaj na, na, na tepsiji ili na tacni i da pokloni njegovu krv. Kaže, Seuri prenosio Dameša ibn Šemre ibn Atije, ubijen je na kamenu kod Betul Mahdisa, na mjestu gdje je ubijeno 70 vjerovjesnika. I tu je ubijen Jahja, sin Zekerije. Kaže, kad je Nabukodonosor došao u Damask, vidio je, kaže, mjesto gdje krv izlazi iz kamena. Pa je upitao šta je ovo? Kaže, ovo je mjesto gdje je ubijeno 70 poslanika i od njih je ubijen Jahja i od njih je ubijen Zekerija. Kaže, pa je Mesija, neki kaže da je bio Armija, da je molio Allaha subhanahu wa ta'ala da se prekine, da, da prekine ta krv da izlazi. Kaže, pa je Nabukodonosor ubio 70.000 njih od Benu Israili. Pobio ih na tom istome mjestu. Velid ibn Muslim prenosi Zeda ibn Vahida, kaže, vidio sam glavu Jahije ibn Zekerije kada su htjeli da grade džamiju u Damasku. Kako su izvukli njegovu, kaže, glavu, bila je postavljena prema kibli ispod mihraba, kaže, koža mu je bila kao, kao da je tek ubijen, a kosa onako nije se ni promijenila. Ja mislim da je dosta to što već sad ide priča o Isra, ali sad to se nam otprilike ima za dva, tri dersa. Je li nam tamo, Tarek? Barakallahu fikum, assalamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, sallamu alaikum, كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي